Fericite, episcop Anton, ai fost iubit de cele preasfânt, te-ai jertfit pentru turma lui Hristos, al crucii stindard l-ai purtat cu avânt, către noi blând privește astăzi, martir al iubirii divine, ne întărește pe drumul vieții, ca în ceruri să fim cu tine.